turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya mirongo ibiri na gatatu ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na rimwe n'umwe tubashikiriza amakuru avuga kuri uno mutaga agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira umubano mwiza urangwa hagati y'abanyamigambwe batandukanye mu ntara ya muyinga buva ku manama abanyamigambwe bagirishwa n'indongozi ariko nta byera ngo de mu bwambwe senere ho muyinga ngo barafise ibyo banegura yameruka gukira umugera wa coronavirus mu ntara gitega bahamagarira abataragwara gukurikiza amabwiriza yo kwikingira kuko iyo ndwara ngo ibabaza cyane ariko banegura ingene binubwa mu kibano kandi barakize ni bamwe mu bakoresha ibarabara ry'igihugu nimero zitatu bujumbura rumonge basaba kwiga ibarabara ryokogwa vuba kuko rigaramiwe no gucika buramatari w'intara ya Rumonge ah, arahumuriza hamenyesha ko uyu mwaka uduhera ibikogwa bigeze kure byo gusanura iryo barabara tubafitiye nabo cana yandi nkino ido ni mukanya Albert wa yarimwe bw'ibyuma sangwe ikaze sangwa muri sanze kuri radio isanganiro Dasiyo kwa ikaze murano makuru duhera mu gisata cha politike amanama bagirishwa n'abarongozi mu uguhurira mu bikorwa by'iterambere rusangi no gusangira amakoperative bituma abari mu migambwe itandukanye ikorera imuyinga babana mu mahoro no mwumvikano yamara ngo ntabyera ngo de umugambwe senereho bavuga ko uwatoyiwe ngo arongora umutumba kinyami zone tura muri komine giteranyi ngo bagenzi we ntibamworohereza akazi kandi ariko ashyira mu ngiro urutonde rw'imigambi ya leta ni nk'urutwaza mugenzi wacu Pierre Claver Bernard Barunti. baba abahurikiye mu migambo itandukanye ikorera mu ntara ya muyinga baba abarongoye intwaro bose bemeza ko atandiyane zifatiye ku migambwe zibonekeza muri iyo ntara ku bwa donize ndaruhekere umuyobozi mwishikira mu biro vya buramatari wa muyinga ngo umumvikano uva ku manama no gusangira ibikorwa politiki akabugurukira nabo bakamwugurukira Prosper Bizindavyi arongoye umugambwe CNL nawe ati n'amashyirahamwe nka BRTP na Senape yagiye arahuza abanyamigambwe mu bikorwa bitandukanye harimo n'inkino ngo si ibyo gusa kuko imigambwe yose y'iri muyinga isangiye koperative bakaba borora inzuki turafise na koperative duhurikiyemwo ari imigambwe yose ikorera mu ntara ya muyinga mbere ubu turafise ibitiba e, mu komine muyinga zone cuma ubu tuko turiyungunganya kugira tuzobanane dukora n'indi migambi y'iterambere iyo umuntu mufitaniye imigambi runaka yo kwiteza imbere ntimushaka kuja gushamirana Prosper Bizindavyi asaba ko intwaro yokorohereza umukuru w'umutumba Kinyami zone tura muri komine Giteranyi yatowe muri CNL kugira ngo ashire mu ngiro imigambi y'umugambwe uri ku butegetsi atankomanzi icobora amatari Jean Claude Bartwanayo ashigikiye Pierre Claver Barundi Muyinga Radio Isanganiro arakoze Pierre Claver barundi tuvaye mu yinga tubandanize mu ntara ya Kayanza mu bijanye n'umutekano hari umugabo w'imyaka 59 wo ku musozi dusasa zone Rugadi commune Kabaro ntara ya Kayanza yarayishwe acumiswe imbugita n'umuyabaga w'imyaka 19 amakuru ava ahe dusasa akemezwa kandi na Berkimasaguye mu stanura commune Kabarore avuga ko ubwo bwicanyi bwaturutse ku kwikena ahubwo ngo bakaza baritura ubutungane mu gihe baba bafise amatati hagati hagati yabo nayo mu bijyanye n'agateka ka muntu inama nkuru y'igihugu Jedre kurandurana n'imidzi ihonyabwoko ibyaha bituruka ku ntambara n'ibindi byaha bisinzikaza agateka ka muntu isaba ubutungane Burundi na mpuzamakungu gukurikirana abakora ibikorwa by'iterabwoba urwego mpuzamakungu oni rwashinze ko umunsi w'itariki mirongo n'imwe nyandagaro wa buri mwaka uzokwama uharigwa kwibuka abantu bavuye n'ibyago bituruka ku byaha by'iterabwoba iterabwoba rirashobora gukorwa n'imigwi y'abantu bigenga ataco bahuriyeko n'ubutegetsi twihweje ubwicanyi budasanzwe bwakorewe abenegihugu b'inzirakarengane nk'ariya mu ruhagarika mu ntara ya Cibitoke ku igenekerezo rya cumi na rimwe Rusama mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani inama nkuru ijeje gukinga no kurandana n'imizi amabaturutse ku ihunyabwoko amabaturutse ku ntambara n'ayandi mabi asinzikaza agateka zina muntu isubiye kwiyamiriza yivuye inyuma ibyo byaha by'iterabwoba kandi ikongera gusaba ubutungane bw'uburundi na mpuzamakungu ko ababiteguye n'ababishyize mu ngiro ko bokurikiranwa bagahanwa hisunzwe amategeko inama nkuru onpgh isubiye kugaragaza ko yifatanije n'abakozwe ko n'ubwo bwicanyi hamwe n'abacitse ku icumu inama nkuru onph isaba abategetsi bakuru ba leta ko babandanya bakomeza ubucuti hamwe n'ibihugu bibanyi ibyo mu karere mbere no ku isi yose mu ntumbero yo gutuza ubwo bugizi bwa nabi bagakoresha uburyo bwose bushobotse onph igahimiriza ko bose bobandanya biyamiriza ububisha bwose butuma umuntu atotezwa azira ubwoko idini cyangwa ibindi bimuranga tukivuga ibijyanye n'agateka ka muntu mu butumwa bwiwe umunyamabanga mukuru mwishyirahamwe mpuzamakungu oni avuga ko yifatanije n'abakorewe iterabwoba akivuza ko isi yose yubaho ata ataterabwoba rihari antonio guterres agashikiriza ko muri iki gihe havugwa umugera wa kovide cumi n'icyenda bituma abakorewe amabi no kwicwa bakicwa batarabwa n'imiryango yabo ishyirahamwe mpuzamakungu ngo rigiye gukora ku buryo abababajwe ku mubiri no ku mutima bashikira ubutungane kandi bagashigikirwa hisunzwe agateka k'umuntu amenyesha kandi ko mu nama ya mbere izokorana uno mwaka hazokwihwezwa uko abakorewe ibyaha by'iterabwoba bufatwa isanganiro inama isumbi amakuru tubateguriye tuyabandanirize mu bijyanye n'amagara y'abantu bamwe mu bagwaruke b'umugera kovide cumi n'icyenda bo mu gisagara cya gitega bahanura abatarandura kudafata minenego amabwirizwa yo kwirinda icyo kiza kuko ngo kirababaza cyane ariko kandi banegura inyifato y'ingene binubwa mu kibano jewe icyo nubahanura icyo nubabwira nuko bamenya yuko ikiza ca covid cumi n'icyenda kibabaza cyane hirya yo kubabaza umubiri biratera n'agahinda ku mutima kubera hari igihe uwakirwaye yinubwa mu kibano naho yaba yarakize abantu bamaze kumva ko uwarwaye icyo kiza cya kovide burya n'abana bato bato bo mu kibano ntibasubira kugaruka ntibasubira kugaruka gukina mm. n'abandi barababuza mm. birababaje cyane rwose kuko n'umuntu wabona ugomba kuvugisha ukabona arakubonye kiyakwigirwa inyuma birababaje cyane rwose kuko ucumenga waramenje uno mupfasoni nawe aherutse gukira ico kiza ca COVID-19 wabona ko barundi bijajaye akabasaba guhindura inyifato abarundi kweri je simbona ko ari inyifato nyene yo kugwanya ico kiza keshi abarundi turijajara urumva rero uretse kumuramutsa canke ibiki uza wumva atanguye kuzaravuga amajambo atari meza yuko umwinubye ukamubwira iterega naragwaye ati noneho waragwaye ntiwakize urumva sinzi rero ni ibintu biri mu mitwe yacu ibyo biruko mu gihe mu bibanza bitari bike bikoranirwamo n'abantu benshi nko mu tubari canke mu buriro mu gisagara cya Gitega hacibonekeza abantu binjira badakarabye naho hoba hariho indobo yategekanijwe kuri icyo gikorwa arakoze mugenzi wacu fide d'antoine sabimana tuve ngaho mu ntara gitega tubandanide mu ntara karusi mu bijyanye n'indero aho kwigisha mu minsi y'akaruhuko ari imwe mu mikenyuri ikoreshwa n'uburongozi bw'indero karusi mvuye muhera gushika ku ishuri ndahagenda iminota mirongo itatu twaguma tuza gusubiramo kuwa gatandatu na apremidi gukora ibibazo bimwe ku mashuri yegeranye ni ukwigisha mu minsi y'akaruhuko nibwo buhinga butuma intara y'indero ya karusi iguma ifata ikibanza cya mbere mu bibazo bya leta Emmanuel Nkunzimana umuhanuzi mu bijyanye n'indero amenyesha ko ugutonda ku gihe bifasha abigisha kurangiza intonde z'ibyigwa ku gihe mu ntango y'umwaka tuhagirisha amanama tukerekana yuko umwana ategerezwa kuduzwa kandi akaronka ubumenyi bukwiye abarimu baraheza bakitanga bagakora nyuma ya saa sita bagakora iminsi ya gatandatu n'iya mungu kuri ubwo bakarushirizaho kwitanga imyanya yahora itakara kera baragerageje barawukuramo iyi imwe n'iminota mirongo itatu abarimu bose baba bahejeje kwinjira mu ishuri n'abana ibyigwa biba byamaze gutangura kera bamwe mu banyeshuri b'abigeme twariga rimwe na rimwe no kuwa mungu nk'iya mbere isohoka hose aca avuga ati muze kuza duhurire hano tukiga na bitora ukuba yabaye mu ishuri bisanzwe mu gice cya mbere narabaye wa kabiri cya kabiri camba wa gatandatu umwaka wose narivye sengani seti purusi ikibazo leta canonka so sanikatere virigire seti purusi wabaye wa mbere ku ishuri wacu n'umukobwa mirongo itandatu na ne n'ibicindwi kw'ijana je nta buhinga buhanitse nakoresheje twaza turaja hamwe amashitse muhira nkafata umwanya nyene nkasubiramwo ivyo twaba twakoreye hamwe n'abandi Emmanuel Nkunzimana umuhanuzi mu bijyanye n'indero ikarusi aremeza ko abana b'abigeme bamenya cyane mu bibazo bya leta akizera ko bizohora uko no mu myaka iza ibitigiri birerekana yuko abakobwa ahubwo ari benshi nibo biga ari benshi kandi nibo bafise n'ibibanza vyiza n'utu tukino two muri radio vacance ngaha abigeme baraza kwerekana yuko baciye ubwenge kandi baratora ibibazo cyo kimwe n'abahungu intara y'indero ya Karusi imaze imyaka irenga itanu ibi ya mbere mu bibazo bya leta n'umwaka w'ishuri uheze ikaba yarawiyongeye Omerando wayo tugaruke ku makuru avugwa mu n'umutekano amasasu arenga igihumbi n'inko imwe ari byo bigwanisho byatowe mu Burundi n'umugwi ukurikirana ibikorwa by'umutekano muri Afrika y'ubuseruko n'uburengero Operation Usalama bikaba byakozwe mu Burundi mu kiringo c'iminsi ndwi mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uwa mbere commissaire Ruceke Merkiade mugenduzi mukuru w'igipolisi hamagarira abarundi kuguma barikanuye yana yaramenyesheje kandi ko muri icyo kiringo atamuntu akoresha iterabwoba yahagaritse inkuru ya karimanzira karimangira uno munsi yadushikana mu ntara ya rumonge aho ibarabara rikuru nimero zitatu rihuza ibisagara bya rumonge na bujumbura ryononekaye cyane hamwe mbere rirageramiwe no gucika bamwe mu bakoresha iryo barabara baratabaza inzego zibijejwe ngo zikore ibishoboka byose kugira ngo iryo barabara risanugwe zigira amapane menshi abanyagihugu ariko aragenda yikoreye nk'umuzigo abese bakagira amasanganya urumva ko ari barabara kweri duteye amagorwa n'ubukene bwinshi bwa cyane kuko naho abari umuntu ni abanyagihugu basanzwe baca mu ibarabara ry'igihugu nimero zitatu riva mu gisagara cya bujumbura rigana intara ya rumonge baba biyunguruza n'amaguru canke abagendesha ibyuma bose barababazwa n'ingene iryo barabara rimeze na cyane cyane uhereye ku gace ko ku mutumba mubone wa zone gitaza werekeza umugwa mukuru w'iyo ntara imvura yongeye gusubira gutasura uyu mwaka turabona ko yoba nabi rimaze gutsika kuko rimaze gutsika nta hantu hafi ngaha tubona ko twoshobora kugira ahantu kwimurira irindi abanyagihugu ariko aragenda yikoreye nk'umuzigo ashobora kuhahwanira n'umuduga abese bakagira amasanganya abunguruza abantu n'ibintu bo ngo bakora bahomba kandi bakaruhira muri iryo barabara duhuriye na mwebwe ngaha mvuye ku magara nane ntwaye umuzigo mu gitaza ndabyo nk'urugendo ruhari nk'ibirometero bihari n'ukuntu je nuvuga nti ndashoboye gutwara ikinga ari nk'ibarabara ryiza riba nk'iminota nka mirongo itatu mugabo ndahaje isaha n'inusu urumva ko ari barabara kweri duteye amagorwa n'ubukene bwinshi bwa cyane kuko naho aba ari umuntu ashaka kwiyunguruza ava nko ku magara canke ku rutuma canke mu gitaza arashobora kuturira ikinga ry'iwanje bivanye n'ingene ibarabara rimeze kandi rirafise n'amambutiyaje menshi uhuye n'imodoka wikoreye umuzigo muri bino binogo biragutera ingorane cyane cyane kubisanya n'iyo modoka hari n'igihe usanga watemvye ugasanga ari imodoka mwagonganye cewe imodoka yase zirashaje kweri kumva zibarabara imodoka zigira amapane menshi nariko ndagenda ndagisereye umuriro ndumva ntivahiri kuza ndaba muri trovizeri mbona ipine yapirutse fata ibureki ntizifata mani kirakinga urumva uvuga ati ni ahantu heza vyameruka imvo yibarabara ibinogo byinshi birenze urugero aya niba barabe leta kweri isubireko barabe badukorera ibarabara ntabakiremba nyibujumbura ndabapakije izindi modoka kandi amahera y'igitoro ntayo ndose siviresema yabuze urumva ibyo byose n'ubuhombo bwa bose na umushoferi buramatari wa rumonge arahumuriza abantu bose bakoresha iryo barabara konsorateri nitunga akamenyesha ko mu kwezi kuza kw'icenda ibikorwa byo gusanura iryo barabara bizoba bitanguye tuje tubamenyesha ko barabara ryimirije gutangura kandi turabona neza yuko uyu mwaka uzohera rigeze kure byose turabona yuko biri biriko birakorwa kandi bikorwa neza temeshi abakoresha iri barabara cyane cyane abanyarumonge ko ibarabara ku gice cya gitaza rumonge rigiye gutangura ubwo twagomba tubasabe babandanye bitegura nkuko twabibasavye bitegure kubategurira aho bazoshikira ukwezi kw'icenda ntikuzohera bitaratangura ibarabara ry'igihugu nimero zitatu igice cya gitaza rumonge kigiye kubakwa n'amashirahamwe sojeya satome na jetra ku mfashanyo y'Ibanki ya Afrika jejwe iterambere BAD nk'uko vyemezwa n’ubushikiranganji mu byo bujejwe harimwo inyubako buraca mugacana ayandi mu nkino urukino rw'umupira w'amaguru rufise uruhara ntangere mu guhuza abantu badasangiye ubwoko mu bushakashatsi bwakozwe n'imigisha wa kaminuza y'uburundi Celestin nkunze banka yasanze abakinnyi bose bakina mu mahiganwa atandukanye yo mu burundi bava mu bwoko butandukanye asigura ko mu butandukane bwabo bose bakina bafise ihangiro rimwe ryo intindi intsinzi imigwi bakinamwo guca nandi nkino na mugenzi wacu Jamari Vianney ngenda kumana Amatohoza yakozwe n'umwigisha wa kaminuza y'u Burundi Celestin Nkunzebanka kubijanye n'uruhara gurukino rw'umupira w'amaguru mu guhuza abantu badasangiye ubwoko yerekana ko imigwi yose ikina urukino rw'umupira w'amaguru mu Burundi ikinamwo abakinyi bava mu bwoko butandukanye. Ivyo natohoje kubijanye no guhuza abantu na cane cane nakoriye kuri football amatohoza nagize yarerekanye ko muri football nta mugwi numwe ukina n'ubwo bwoko bumwe mu matohoza nagize ivyo ngo vyerekana ko uruhara rw'urukino rw'umupira w'amaguru ari ntangere mu gukomeza ubumwe hagati y'abakinyi badasangiye ubwoko ico cerekana ko mu bisanzwe imigwi y'ubu yo muri football itera yiyubaka mu bwoko bwose gusumba ca gihe uburundi bwari mu magume wasanga imigwi imwe igizwe n'ubwoko ubu canke buriya uwo mwigisha wa kaminuza y'uburundi avuga ko muri ico cigwa mu bo yabajije haba abakinyi canke canke abakunzi b'urukino rw'umupira w'amaguru bose bamubwiye ko urukino rw'umupira w'amaguru rufise intumbero yo guhuza abantu batandukanye hadashizwe imbere ubwoko bavamwo ikindi cigo nagize kandi campaye inyishu z'ibibazo nari mfise nasanze ndiko ndabaza abo basanzwe bakina football abayirorera abayikunda abayumviriza nasanze bose bashimikira ko football ari urukino ruhuza ubwoko bwose ivyo ngo bigaragarira mu kibuga aho abakinyi bahanahana umupira hatisunzwe ubwoko baturukamwo bariko barakina biyumvira football bariko barakina nta uvuga ngo jewe mpaye umupira mugenzanje wo mu bundi bwoko kandi nta ukuvuga ati ubu muri football gardien ujya musamye azoba umuhutu nimero zitanu ab'umututsi ibyo byose byarerekanye eh, ko muri football batarota biyumvira ibintu by'ubwoko muri bucana y'inkino izokwirikira professeur Serese Nkunze banka azodusigurira uruhara urukino rw'umupira w'amaguru gwerekanye mu kunywanisha abadasangiye ubwoko inyuma y'ibihe by'intambara uburundi bwaciyemwo arakoze jamari vianenge ndakumana hamwe n'umutumire wiwe ingacho sozera no makure kashime mwe mwese mwaramiye atadabiri shimire ya rubendo wa mugabwe byuma na Evariste ndiko yabanyanka yarayagariye mugira umutagamwiza lidi gahimbare